Uh... تبتغي من بعد الدرب يا صديقي أي حب صديق تشري بحب na tone i tone alkoholne pića se popiju pri dočeku te najluđe nove godine. A hitne službe rade punom parom, čitav ono, posjekotin, razderotin, ubodi nožema, luše to imamo, evo ubose, ured svaki dan, ured svaki dan i bez ove najluđe noći. Rane od vatrenog oružja, ranjavanja kao posljedice korištenja pirotenskih sredstava, to su samo neke od, od, od stvari koje se dešavaju za tu noć. دونها جنات ربي كيف تنسى ذكريات كان مثواها بقلبي وتخلي امنياتي انسى إيه زمستي هيلاد ايفانا ماتيا بيتارا كاتارينا غوردانا proveli su pesanu noć provodeći, to jest pesanu noć u oči Bajrama. I nakon što je Bajram nastupio, oni su veseli, igrali se, tjevali i osjećali se tako sretno nego u bilo kojem drugom danu u godinu. Ha? Znamo da bi svaki čovjek, nakon ovo što ja rekao, u najmanjem ruku, mene doglasio ludi, rekao bi ti si lud, šta to ti govoriš? وجفاني كل صحبي غرت الدنيا فؤادي وانثنى عزمي وصلبي واهما في كل واد غرقا في بحر ذنبي غرت الدنيا فؤادي وانثنى عزمي وصلبي واهما في كل غارقا في بحر ذنبي غارقا في بحر ذنبي غارقا في بحر ذنبي فتقل قد ضاع عمري وقضى فجر المتاب وتوارى الناس مني وجفى كل الصحاب لتقل قد ضاع عمري وانقضى فجر المتاب وتوارى الناس مني وجفا كل الصحاب وقل الحمد لمن في عفوه حسن الثواب وعلى الله اتكالي وإلى الله مابي وقل الحمد لمن في عفوه حسن الثواب وعلى بعد مني واغتراري في شبابي أرأيت البعد مني واغتراري في شبابي وخطايا أرقتني وضياعي واغترابي وخطايا أرقتني وضياعي واغترابي كل حلم في حياتي عز عن رد الجواب نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 بخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار za Allahu Tebareke Votala. Njega slavimo i veličamo i od njega oprost i uputu tražimo. Koga Allah Subhanahu Votala uputi na pravi put, ti nećeš naći nikoga da ga s toga puta skreni. A koga on Tebareke ta'ala i svoje pravednosti i mudrosti ostavi da luta, ostavi u zabludi, ti mimo njega Tebareke ta'ala nećeš naći nikoga da ga uputi. A zatim najispravniji govor, najbolji govor je govor našeg stvoritelja Allaha te Tebareke Votala. Najbolja uputa, najbolja uputa je uputa njegova roba i posljednjeg Allahova poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. A najgore stvari po vjeru su novotarije, jer svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. Poštovani džemate, slušalci, stranica stazom Islama i put vjernika i ostalima Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh prije svega Allahu te bareke wa ta'ala hvala na uputi poštovani džemate da nismo od onih koji su i poznavajući džahilijet iskusili ove gluposti i hvala Allahu koji nas je uputio da nasuprot tome danas možemo uz njegovu tebare keotala pomoć govoriti kolika se opasnost krije iza ovih stvari i koliko su oni koji sebe pripisuju islamu i oni koji to jesu i ostali u velikoj, velikoj zabludi kada se radi o ovoj najblentavijoj noći. Najblentavijoj noći. Naime, prije nego što počnemo o samoj temi govoriti, jedan kratak uvod u temu je uh, jedan paganskog, paganskog razmišljanja koji je i te kako poznat ovom narodu ovdje. Kažem ovdje i diljem svijeta. Jer ovi paganski običaj kod naroda teško se mogu potisnuti, teško se mogu potisnuti osim sunnetom Rasula sallallahu alaihi wa sallam normalno i Allahovom knjigom, knjigom, jer narod kada ostavi, kada ostavi znanje prije svega, znanje, traženje znanja, šta će se desiti takvom narodu? Sasvim je jasno da će takav narod lutati i onda će svoje lutanje pravdati, pravdati, neće reći mi ne znamo, ne, nego će pravdati paganskim običajem, uh, zaslijepljenost većinom, zatim čime dokazuju ispravnost svojih postupaka, zatim e, povođenje za vjerom djedova i tako dalje i tako dalje. I time dokazuju postupka svog dok ništavnost nečega drugog dokazuju čime malim brojem sljedbenika. Hoće da kažu vas je malo nas je ovamo puno više i istina je, istina je sa nama, istina je sa nama, ali malo sutra. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao je sa upravo suprotnim od toga što Allah, te barake wa ta'ala, objašnjava na mnogim, na mnogim mjestima u Kur'anu. I to je obilježje paganskog perioda predislamskog koji su i te kako ovi narodi ponijeli sa sobom i, i dan danas to brižno njeguju u koje kakvim kolijevkama, u koje kakvim jaslicama i pri tome u ljuljanju tih njihovih jaslica im pomažu kako naše vjerski zlotvori, hođe e tako i narod koji zdušno slijepo slijedi, ne obadirući se uopšte šta Allah te bareke kaže o tome. Ono, i rekli smo, ono na čemu, na čemu je većina, to je kod njih istina. Dok ono na čemu bude manjina, to je kod njih, to je kod njih laž. Ovo njihovo pravilo je za raspoznavanje istine od laži. To im je generalno pravilo, jedno od, od mnogih tih pravila. I ono je pogrešno jer Allah te barake vetala kaže u suri namu prijevodu značenja ako bi se ti pokoravao većini onih koji žive na zemlji, oni bi te od Allahova puta odratili oni se samo za prepostavkama povode i oni samo na istinu, na istinu govore. Allah te barke ve ta'ala nama ostavi, onima koji su upućeni, njegovu knjigu i sunnet Resula sallallahu alaihi sellem, da branimo, da branimo sa time, jer to nam je najjače oružje, svakog onog i sve one koji žele da priđu sa lažlju i sa ne znam kakvim običajima i da tako to pripišu, pripišu islamu ili ne daj Bože, nosiocima islama. Poštovani džemate, vrijeme, vrijeme u kome se nalazimo uh, uskoro je i isticanje ove hršćanske nove godine i počinje ta neka njihova nova godina, svake godine 2000 nešto, sve je nova, nikako da ostari ona prva koja je bila. Pa smo uz Allahu Tebara Otala pomoć odlučili da da se oglasimo po pitanju ovoga, to su braća već na sajtovima uradila i mnoge, mnoge daje širom Bosne, a i vani, <coughs> jer je ovo i tekako krupan problem i veliki problem kod kako u Davi, tako kod Bošnjaka, tako i kod onih koji se zovu muslimani i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Vidite, braćo moja i sestre, zamislite, kada bih ja vama počeo govoriti, primjer radi, evo, približio se Kurban Bajram, Kurban Bajram, da, naše komšije i poznanici kršćanske vjero mužurbano su počeli da se spremaju za ovaj muslimanski blagdan. Muškarci, njihovi muškarci, su odlazili ili odlaze na pijace, te biraju i kupuju kurbane, dok žene ostanu kod kuća kako bi napravile razne vrste kolača i slanih jela. E sad zamislite, hiljade Ivana, Mateja, Petara, Katarina, Gordana, proveli su besanu noć provodeći, to jest besanu noć u oči Bajrama. I nakon što je Bajram nastupio, oni su veseli, igrali se, pjevali i osjećali se tako sretno nego u bilo kojem drugom danu u godini. Ha, znamo da bi svaki čovjek, nakon ovo što sam ja rekao, u najmanju ruku mene proglasio ludim. Rekao bi, ti si lud, šta to ti govoriš? da li to mene neko smatra budalom, to jest da li ja vas smatram budalom dok vam ovo govorim. Ovako nešto ne bi povjerovao niko zdrave pameti. Zašto? Pa kršćani na, i trebaju uopšte slaviti, osim ako prijeve islam, jer to i nije njihov praznik. Naravno, oni ga i ne slavi. Takav slučaj sigurno, Allah najbolje zna, nije zabilježen nigdje u svijetu. Kršćani nikada nisu kupovali kurbane, nikada nisu e, posebno radi Bajrama pravili posebna jela, niti su izdvajali pare i pripremali se kako bi u nekakvom ambijentu oni eto to proslavili dočekali Bajram. Nisu, niti trebaju, niti hoće, niti im naupada. To bi svakako bilo besmislica i glupost, a onaj kršćanin koji bi to uradio, vjerojatno bi kod njih bio od, njih, od njihove strane protekvine. <laughs> od njihove strane bi sigurno bio proglašen za fundamentalistom, teroristom itd. itd. Vama već dobro poznato čime bi se koristili. Ali pogledajte, vraćamo moja, s druge strane, razmislimo malo jednoj drugo vrlo sličnoj priči ovoj. A koja je naša istinita? Kad se približi ta nova kršćanska godina, muslimane, bošnjake, SDP, SDA, SDG, ne znam koga više sa naših prostora, uhvati neopisiva sreća i nekakvo euforičko stanje koje se odražava u velikim pripremama za toček ove najluđe, najblentavije, najhavanske noći u godini, koju ovaj epitet najluđa, valahi, savršeno odgovara i veoma je dobro opisano u sladu i sa onima koji je slavi. I zamislite, skoro mjesec dana unaprijed, možda neko i prije objedljegljuju sebi. Čak, čak, možemo reći i oni koji su slabog materijalnog stanja, sigurno i nemaju. To se isplanira, u kojem gradu će se čekati nova godina, u kojem hotelu će, će se obući za novu godinu, moja žena mora imati veliki, ne moja, ne možete me pogrešno shvatiti, dekolte, ona se mora otkriti da bude što ljepša u toj najluđoj noći, kako bi kogod da je vidi i pomislio samo, eto, znate dobro na šta mislim, onda kod koga ćemo djecu ostaviti na čuvanje za novu godinu, to govorim ovoj stalaži, a o bogatašima da i ne govorim. Skupocijena putovanja u europske zemlje, da se kupe posebni i zaduže apartmani, da se uzme što više pa poklona kako bi se moglo mogli svoji poslovni prijatelji biznismeni za tu najluđu noć uh, osvježiti ili pridobiti tim poklonima ili ne znam već čime i veliki broj naših građana kao da živi za ovu noć i kao da je kad vi vidite kako trče i rade za to kao da je ona svrha njihovog postojanja toliko sa strašću se pripremaju naglašavam ovu posebno sa strašću sa strašću jer se to i te kako i te kako primijeti i vidi na njihovim postupcima. I imajući u vidu da u novoj godini prethode i katolički blagdani u kojima kršćani slave rođenje Isa, oni kažu Isusa, za koga nažalost vjeruju da je Boži sin, mnogi kršćanski običaji koji su uh, svojevosni samo kršćanstvo i kršćanima počeli su se vezati i za ovu, ovu novu godinu, koju bošnjaci i te kako sa njima i u njima i sa njima sarađuju i potpomažu se. Pa su bošnjaci ovde sebi novu godinu prihvatili kao, kao nezaobilazni dio života. Nešto što za, za čim se želi ko bi neko, ukoliko bi neko bio zaposlen i radio, propustio bi veliku, veliku stvar i običaje muslimani su, nažalost, zdušno prihvatili ili kao svoj, kako hoćete, ili u najmanju ruku kao međunarodni običaj. Ali i jedno i drugo, i jedno i drugo je čisto od islama. Čisto od islama. <coughs> Dalje. Djeca, djeca od ovih, kako smo rekli, bošnja ili muslimana se nevjerovatno raduju novoj godini i djedi mrazu i djedu mrazu odnosno ne djedu mrazu mi to dobro znamo to je s kršćanskom svecu, svecu svetom Nikoli ili blentom Nikoli kako god hoćete oko koga i sami kršćani su kontraverzni i, i neki se čak duboko suprostavljajući i miti sve ono što je donio sa sobom kritiziraju čak i njihovi veliki predstavnici kršćana. Ali zato se, zato se bošnjačka djeca dobro i, i mnogo raduju sjedobradom deki, starcu iz bajke, jelki okićenoj, kao i poklonima koje će pod drvo ili možda u čarapu ili ne znam gdje već staviti djel mraz. I pravo je čudo da roditelji ti djece djece te djece nisu naučili svoju djecu kako se bojati treba te brade i brade sa kojom dolazi Blenti Nikola. A veoma dobro nauče svoju djecu i stave ih kraj televizora, kraj televizora kada se prikazuje neki od naših daja ili neko od, od muđahida umeta da kažu vidi ga, vidi mu brade i bradanje kakav je. A onaj bradanja sjedi, koji ni brkove ne dira, i čija brada nema nikakve veze sa islamom, i čija brada nika, ničim ne svijetli, osim što je ružna i odvratna, i rugovna, i miriše, i smrdi na kufr, e ta, ta brada je jedinim pokazao lijepom i dragom, još je i pomiluju, još je i pomiluju, i uopšte se ne boje, ne boje tog djedice jer ta djelica će ih posjetiti kad oni zaspu i tako je ta jedan od obilježa te najluže noći je noć u kojoj se najviše lažu djeca i u kojoj se najviše lažu djeca i dobro dok je još malo samo je dobro ga nauči kako da kvalitetno laže i kasnije nikakvi nema problema da će i to djete učiti svoje djete svoje djete da laže bošnjaci koji su prihvatili ovu novu godinu i te kako se dobro naljute ako im se prebaci kako oni koji se tradicionalno pripremaju za doček i proslavu nove godine u stvari do u detalje do u detalje slijede običaje kršćana i da to nema veze sa islamom međutim međutim onda si ti izašao iz okvira njihovog savremenog doba i života i onda si ti sam i usamljen i garib i nemaš pojma šta je moderna civilizacija ili besmilizacija kako god, kako god hoćete. Jedino znam dobro da je istinu ponekad i teško prihvatiti, jer ipak tako smo odrasli, oni govore. Mi smo tako odrasli ovde i nemojte nas sad vi nekakvim novim i novom vjerom zbunjivati i oni će se pravdat kako oni svojim pripremama za doček te najluđe nove godine ne žele, niti im je na kraj pameti da slijede kršćane. To im je pravdanje. I onda govore nama poznatu frazu naša su srca čista i Allah zna naše namire. Srcem i dušom i volimo islam <laughs> i izgori smo za njim. Samo se eto malo Pa volimo proveseliti, malo se popije, pa eto, nije to nešto puno. A eto, i djeca vole nekako tog djeda mraza, pa eto, mi ga i ne zovemo djed Božiša. Tako govore i ovi drugi. Ovo su, uglavnom, najčešća opravdanja, oni koji se još uvijek nikako ne mogu odreći jelke, djeda mraza, svojih komšija, pera, njihove vjere, itd., itd. Kada bi ova i njima slična opravdanja, recimo, bila prihvatljiva, postoje mnogi drugi razlozi koji će muslimana odvratiti od bilo kakve želje da na klasičan način učestvuje u dočeku i proslavi ove blentave noći. Čudno je kako su opravdanja ovi bošnjaka i njima sličnih uvijek ispunjena onim skrivenim. Ti ne znaš, pa ne znaš šta je u mom srcu i da bi stvar bila još gora svjesno radijskim propisima i onda podlo govore onda kažem podlo govore Allah zna naše namjere a samo da bi se prikrili pravdajući se unutrašnjem stanju njihova srca e što su nam ova opravdanja poznata jel da braće i sestre Kako su nam ova opravdanja poznata i u puno većim stvarima kada ljudi pogriješe, kada ljudi pogriješe, pa se na isti način opravdavaju. Ili druge opravdavaju, ti ne znaš šta je u njegovom srcu, ti ne znaš šta je on time mislio reći. Pa ja ne znam i mi ne znamo i ne treba da znamo, jer samo gospodar koji nas obavijesti zna šta je u takvim lažljivim ili iskrenim srcima. Nema ni malo sumnje, braćo moja, da ogromna većina ovih bošnjački i tradicionalnih djeda mrazovaca su isti dan, znači koji slave ove nove godine, koji na dan Bajrama u ranim jutarnim satima sa kravatom oko vrata dođu u neku od džamija i tako daju svoj veliki doprinos islamu i sunnetu Muhameda sallallahu alaihi ve sellem ali u isti dan ti isti ljudi koji su tog istog jutra bili u safu na bajram namazu u večernim satima sada sa već odvezanim kravatama u zvuke muzike penju se po stolovima hrlajući urlajući do zore Pa u čemu je razlika između njihovog načina slavljenja Bajrama ili kršćanske nove godine? Ja, poštovani džemate, ostavljam vama da prosudite sami. Naravno, naravno, narod koji vidi svoje vođe kako poštuju sve moguće praznike, iako nije opravdan time, ako nije opravdan time, slijedi ih u tome i zajedno učestvuju učestvuju u svojim obredima kako bi pokazali ovoj maćehi Evropi kako su oni tolerantan narod, kako su oni za suživot, kako eto mi trebamo, kako nikako drugčije ne možemo nego da ostavimo ovaj din i prihvatimo ono što oni od nas traže, e malo sutra. I čudno je, pravo je čudo, braćo i sestre, što se svojoj Evropi ne pravdaju nijetom, a ne rade suprotno od onoga što im njihova Evropa traži. Na primjer, da joj kaže kako ne priznaje njeno uređenje i onda joj kaže, ma ne znate vi, znate ja sam, ne znate vi što sam ja mislio ovim. Vi nemojte ulaziti u moje srce. I, I da bi tragedija bila veća, njihove vođe, eto da bi malo ublažili patnje i ove brige koje imaju podrinjalku i ovaj, i ovaj terorizam koji eto pritabije koji muče stalno nekakvim zabranama i da bi im približili islam i pozvali u islam oni su se potrudili da uvedu hijđretsku novu godinu koja se u načinu slavljenja braća i sestre u samo malo stvari razlikuje i tako ovim bošnjanima još više povećavaju propast i zabludu na koju već imaju zašto? Vrlo jednostavno, jer se Bošo neće odreći ni jedne nove godine na kojoj se šta slavi, pjeva, viće, miješaju hanume i muškarci, muževi i tuđe žene, tuđe sestre i tuđa braća, što bi se odrekli kad će sigurno možda na tom skupu i za sebe naći vomen, vomen za sva vremena. E, to i je stop. Zato se Bošo neće odreći ni jedne nove godine, čija god da je ona, samo ti okupi ljude, proslavi malo, upali one petarde, neki počeća umjesto na džehennemsku vatru, neki počeća na njihove provode i na njihove gluposti i eto nas. I onda, i onda, čudno, a kad ih pozivaš da veličaju Allaha te bareke veteala, te na način kako to samo njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje, e to im bude mrsko i odvratno, nemaju vremena, nemaju se kad ni priprema za to, ni ništa, a ne treba im ništa za to. A ne treba im ništa za to. A vidite kako ulažu i metke u nešto zašto će i te kako i te kako zažaliti. I ni najmanje I ni najmanje se ne čudimo, ne čudimo jer njihovo svjedočenje glasi svjedočimo ali samo nek bude kako nama paše zato i naziv najluđa noć u potpunosti odgovaraju i u njoj provedu svoje orgijanje, pijenje slavljenje, harlaukanje i za vašu informaciju još noća sam vidio kako ovaj narod ima punu podršku i dobija punu podršku od vrhovnih glavešina ovih zajednica kako čestitaju batil batilom na batil svojim sam očima vidio valja će muslimani barem priznati haj kažem barem kako je alkohol u našoj vjeri islamu strogo zabranjen to smo sigurno svi naučili i to ne iz vjere nego od naših nena i deda na čiju tradiciju se i te kako i te kako volimo pozvati pa bi često znali govoriti alkohol je majka svakog zla. Jel to smo učili, ja sam, one pjesmice, ja sam za alkohol, ja se zovem alkohol, tako u knjigama čitanke, islamske, i tako i tako dalje, i tako dalje. I vidite, ali nekako ta nova ide bez njega, nikako ne ide bez njega. Ja ću se malo vratiti na početke kako su bošnjani ovo, kako im je šetan prišao sa pjesmama na udobila Ahmeraka u večeri rane. Pogledajte. Pogledajte. Ovo su pjesme koji su pjevali bošnjaci. Kako bi u večeri rane kada treba da se hlanja Allahu te bareke ve taala pogledajte riječi Allahu te bareke ve taala elhamdulillahi rabbil alamin su zamijenjene ahmeraka u večeri rane pa su u te tekstove pjesama morali staviti sastala se družba koga akşamlija džehenemlija pa su stavili da i služi tamo Fata, Mejra, Mujo, Haso, Mandale i to već znate, ha? Mnogima bi to bilo i smiješno, ali ne braćo moja, ovojte, kako bio perfidan prilaz šetanu da i dovede da za neko izvjesu to vrijeme dočekajuću noć, pa u njoj će slušati ne više ni Safeta Isovića, nego može i Ceca i Mitar Miriš, i ne znam era ko već nije bitno jer više se ništa nit vidi nit čuje i nije bitno ko je s kim i kako bitno je da smo svi zajedno i samo udri do mile volje udri do mile volje i pogledajte na tone i tone alkoholnih pića se popiju pri dočeku te najluđe nove godine a hitne službe rade punom parom čitavu noć posjekotine, razderotine, ubodi nožema, duše to imamo, evo ubose, ured svaki dan. Ured svaki dan i bez ove najluđe noći. Rane od vatrenog oružja, ranjavanja kao posljedice korištenja pirotenskih sredstava, to su samo neke od, od, od stvari koje se dešavaju za tu noć. I koje će da se radnici koji su imali ne sreću porati, sanirati tim, tim koji se povredi. I statistika pokazuje da je svake godine sve više i više ubistava i mrtvi u ovoj noći. <coughs> Stid, o stidu i bludu tu noći, brakolomstvu, orgijanju, bestidnom govoru, bestidnom ponašanju, mislim da nije vrijedno ni komentarisati, a kamoli do detalje govoriti. Ove činjenice niko ne može poreći ove činjenice niko ne može poreći. Naš gospodar Allah, Tebare Kvetala, kome ćemo svi prije, svi ćemo se prije ili kasnije vratiti. Sigurno, to znamo, sigurno nije zadovoljan sa onim što se dešava te noći. Pa zašto da onda mi budemo saučesnici u tom krvavom i anarhičnom piru? Ako je danas većini ljudi ova noć najdraža u godini, moramo biti svjesni ona u istu Allahu najmrža noć. Allahu najmrža noć. Naravno, zbog raznovrsnosti i veličini i količini greha koji se u toj, u toj noći učini. I zasigurno Allahova sržba nad tim i takvim ljudima. Želje i čestitke koji se izgovore te noći su mnogobrojne. Da ne ulazimo u detalje dok se to dođe. Da te želje i čestitke u kolikoj mjeri imaju primjesa kufra i širka, to mislim da ne treba posebno ni, ni, ni pojašnjavati. Milijarde ljudi, elektronski, mobiteli, lično razmenjuju optimistične poruke. Meni, da Bog da ima uspjeh u životu, sreći u braku, mnogo zdravlja, to ori odjekuje čitavu noć. Međutim, najveći dio tih želja ipak ostanu samo šta? Želje. Jer kada se glave otrezni i prođe luda noć svojoj stvarnosti za koju nanovo svate da je često vrlo surova i teška i daleko od idealnosti. Nažalost, to svate sutra, a da to, da o tome pošu razmišljati dok su trezni, vidjeli bi da ta najluđa noć samo u kojoj traže da se eto makar jednu noć provedu, samo im šta povećava propast, samo im povećava propast i ništa drugo. I nećemo reći, možda i postoji način da se neke od tih želja ispune, samo kada bi se, ali kako, kada bi se gradske vlasti za u svim državama svijeta dogovorili oko nekih sitnica ha, oko, o čemu se radi osrednje bosanske opštine Pa evo rekao i moja. Za novogodišnje uređenje grada potroši silne sume para. Silne sume stotine i stotine hiljada maraka, eura, potroši se. za Zabilježila ta luda noć. Sav taj novac, sve te pare euri u vidu vatrometa, u vidu dima nestane zauvijek u nekoliko minuta svjetlosti i vikanja pijanih postmatrača. Svakom moralnom, a i normalnom građaninu, bilo koje države na svijetu ovo ne treba posebno objašnjavati nova godina bi bila kažemo bi bila puno bolja sretnija kada bi se recimo od tog uzaljeno ubačenog novca stan kupio nekoj bijednoj porodici ugroženoj kada bi se recimo od tog novca e, rešio nekom nekakav životni problem hajde da kažemo, infrastrukturu, napravio negdje nekakav most, a zasigurno ili otvorilo nekoliko radnih mjesta. Ili, ili da kažemo, platila skupa operacija kojom se nekom spasio život, ili barem olakšao život. Ne, ne, ne, ne, ne. Kada je u pitanju najluđa noć, tu više nema dvojbe. Ona je najluđa, njima naređuje da najviše, na najviše moraju potrošiti. Hasan al-Basira ime Ula kaže, kada su iskovani dinari i dirhemi, Iblis koji je za sva vremena proklet, proklet, je stavio oba na glavu i rekao, i rekao, ko vas bude volio? Moj je istinski rob, koga ću moći okretati kuda mi bude volja. Jer zašto? Kada ljudi zavole ovaj svijet, onda me ne brine da neće još nekog pored Allaha te bareke wa ta'ala obožavati, obožavati, obožavati. Mislim da ovdje nije potreban, potreban komentar. O nesreći koju nosi nova godina, a svakom onom koji iz bilo kojeg razloga još uvijek, po navodnim znacima, osjeća obavezu prema toj noći ili misli da treba da provede ili ga je stid, zato to što, eto ka, ne pali se svjetla i on neće to, nekako mu nezgodno da on to ne obilježi, i poručujemo sljedeće u ime Allaha te barake u Pokušaj, nastoj da ne učestvuješ u tim proslavama, da ne dočekuješ ove noći, jer se u njoj krše Allahove te barake u granice i čini ono što naš gospodar mrzi i prezire. Te noći poručujemo ugasi rano svjetlo i rano lezi i neka svi vide da je bojkotuješ sve ono što se u tvojoj noći dešava ne boj se ničijih prigovora ne boj se ničijih prigovora zar nemaš pravo izbora ne reci kako ću to učiniti Ja s tim ništa neću promijeniti, jer većina ljudi tako radi. Šta će reći ljudi? Proglasit će me ludim. Ja sam kontra svijeta, ja sam fanatik, ja sam lud. I te kako ćeš? I te kako ćeš? Kao prvo, promijenit ćeš sebe, samom sebi ćeš pokazati kako je tvoja ljubav prema tvome gospodaru mnogo jača i veća od toga da se bojiš od prigovora ljudi. Samome sebi pokazat ćeš kako ne želiš žrtvovati naklonost uzvišenog stvoritelja Allaha te bareke otala zbog kratkotrajnog uživanja koje će nestati onog trenutka kada završi najluđi novogodišnji vatromi. Te noći lezi na vrijeme, sretan i zadovoljan što ti je Allah podario mnoge blagodati i uputu o kojima malo razmišljaš, a koji bi postao svjestan tek nakon što ih izgubiš ili bi izgubio. Razmisli o svome zdravlju i porodici i na faki koja ti je dostupna i koja ti dolazi, kao i miru i sigurnosti u kojima uživaš tako će noć u godini biti mnogo draža nego što je ova najblentavija noć. Draga bilo kome od onih koji je željno očekuju čitave godine, a blaženi osjećaj triumfa. A onaj osjećaj triumfa i osjećaj da si pobjedio svoj nefs i da si učinio beraz prom ti budala i budalaština, zavladaće tvojom dušom smiraj i tijelom, jer su bogobojagnost takva i razum pobjedili strast i ružne običaje paganski, paganski naroda. Molim Allaha te bareke u oteala da od nas odagna ovakve stvari da uputi muslimane na ono što je za njih najbolje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grije i u džennet uvede, molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne svoje borce gdje god živjeli, radili i borili se. Molim Allah te bareke wa ta'ala da nas poštedi iskušenja koja nismo u stanju podnijeti na dunjalu u kaburu. Molim Allah te bareke wa ta'ala da nas da nam grije oprosti u džennet nas uvede, da one koji nisu oženjeni, da im olakša da se oženi, da one sestre koji nisu udate, da im olakša da se udaju, da pomiri zavađenje da sastavi one koji se ne viđaju, da nam podari bereket u našem imetku, bereket u našoj davi, da nam podari bereket u našoj davi za islam, da nam podari uputu, da nam podari jekin ihlas, da nam podari iskrenost u našim postupcima i molim Allah te barake ve ta'ala da oprosti imen imama i molim ga da nas sastavi sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim i rekao ovo, a molim Allaha da oprosti imeni i i posljednja dova je Elhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Subhanaka Allahumma wa bihamdik Ašhadu an la ilaha ila ant Astagfirka wa natubu ilaik Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh كلها راحت متاعا وسرابا في سرابي كل حلم في حياتي عز عن رد الجواب كلها راحت متاعا وسرابا في سرابي وسرابا في سرابي وسرابا في سرابي تناول لي كفا ولنعاود من قريب ولنعاود من قريب ولنعد للنور صفا عهد ماضينا الأريب عهد ماضينا الأريب يا عسى الرحمن يهدي كل صبار ويعيد الحب يمدي بالهدى قلب الحبيب ويعسى الرحمن يهدي كل صبار منيب ويعيد الحب يندي بالهدى قلب الحبيب بالهدى قلب الحبيب